svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts K. Karmelītu bagātības. Un burts A. Ārējo maņu nakts karmelītu termins. Tātad ārējo maņu nakts. Garīgs stāvoklis, izaugsmes krīze lūkšanas praksē, kurā iesācējs garīgajā dzīvē pārstāja sajust dabisku iepriecinājumu meditācijā. To raksturo šādas pazīmes – apātija, garīgas ciešanas un nemieris, kā arī nespēja turpināt lūgties līdzšinējā veidā – Šis stāvoklis sagatavo cilvēku uz dziļāku kontemplatīvo lūkšanu. Un tagad neliela iedziļināšanās. Šī arī maņu nakts ir ne tikai mistiķiem. Tā ir pirmā pakāpe, kur ir visiem cilvēkiem, kuri praktizē iekšējo lūkšanu. Viņi jūt, ka tas ir nepietiek rožu kronijas, nepietiek lītānijas, nepietiek arī lasīt svētos rakstus. Kaut kas trūks. Cilvēks gribētu kaut ko vairāk vai dziļāk. Un tas ir kad viņš spiež sevi, lai tomēr turpinātu savas dievbijas praksi. Ir tāda nemieris vai garīgais kutrums, kurš cilvēks negrib turpināt šo praksi, grib kaut ko dziļāku darīt. Lūgties dziļāk, meditēt, kontemplēt. Un tas ir praktiski visiem cilvēkiem, kuri praktizē tādu dziļāko lūkšanu, Viņi redz, ka tur nav ko darīt ar vienkāršām lietām, arī e dziļām. Jo rožu kronistā arī ir kontemplatīvā lūkšana, tikai vai meditācija ar svētiem rakstiem. Bet nepietiek tikai lasīt, nepietiek tikai atkārtot lūkšanas, un tā nakts nozīmē nu it kā atbrīvošana no nu tādām praksēm, kuras var būt arī divbīgas, bet, bet nav dziļas, nav pietiekošas. Un tas ir pirmais solis. Jāpieņem šo trūkumu, šo nemieru, ka dievā zīmi, ka dievs grib, lai mēs ietu tālāk. Un tādā ziņā arējo maņu nakts tā ir laba zīme, ka esam aicināti uz, uz dziļāku lūkšanu, un lai turpinātu šo ceļu ne tikai uz priekšu, bet arī uz augšu. Šo stāvokli karmelītu tēvs Stinisens Valfrīds raksturo šādi. Maņas ir kā acis, bet tās reizēm pārstāja iepriecināt. Un tad nav svarīgi ne ceļojumi, negribas lasīt grāmatas, neiet uz kino. Ir ciešanas, nav prieka ne dievā, ne laicīgās lietās. Bet tā ir kā zīme, ka jāiet dziļāk, jāpārkāp slieksnis. Svarīga ir šī stāvokļa akceptācija. Šis stāvoklis zaudē krīzes raksturu, ja visu pieņem labprātīgi, un tad tas nes līdzi līdzsvaru iekšējo harmoniju un tomēr šis stāvoklis gan atņem spēkus, gan piepilda. Svešvārdu ievārījums Raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Jēdzienu skaidrojošo vārnīcu gan vietnē katolis.lv, gan Radio Marija Viļņos veido māsas kalpones Ginta, Inese un jezuītu tēvs Tadeušs. Tas viss notiek viestura vizuļa stingrā uzraudzībā.